Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ որ իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ ասում է Քրիստոսի պատասխան առաքյալների այն հարցին, թե ով է իրենցից մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Ըստ քրիստոնեական հավատքի երկնքի արքայության մեջ տեղ ունեն նաև հղիության արհեստական ընդհատման արդյունքում հրեշտակի փոխակերպված մանուկները, Բարեկամներ թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ Տեր Արարատ Քահանա Պողոսյանը։ Այդ օրն աշակերտները մտեցան Հիսուսին եւ ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։ Արդ ով իրանցը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, եւ ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, եւ ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանակար կախվի եւ նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չար համարեք, Ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հեշտակները մշտապես տեսնում են երեսն իմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան Հիսուս Բեթխեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթխեհեմյան մսուրի մեջ, եւ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց Հովսեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը եւ նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, եւ այնտեղ մնա, ինչեւ որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստյան մատնելու համար»։ Եվ նա վեր կացավ գիշերով առավ Մանկանն ու նրա մորը եւ գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչեւ Հերովդեսի մահը։ Նորածին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները Հովսեփն ու Մարիամը լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճարբերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Կույսից ծնվածը Հիսուս հղացվել էր Սուրբ Փոքուզորությամբ, բայց տաճարի եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու, գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է ղևտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մաքրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորացնի ծնողները գնում էին տաճար իրենց հետ տանելով մեկ տարեկան գար, ողջակեզի եւ մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի խավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել երկու տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ, մեկը ողջակեզի եւ մյուսը մեղքերի խավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մտնոլորտը, որտեղ ծնվում մեծանում է երեխան։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրհնության, հոգևոր կրթության ու դաստիարակության իրավունքը։ Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին վերջիններից դյուրահավատության ու པարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որ เป զին նա ձերքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց թույլ տվեք այդ մանուկներին եւ մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետեւ երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է, եւ հետո ձեր կդրեց երեխաների վրա ու օրհնեց նրանց։ Երեխաների օրհնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին եւ նոր կտակարաններից, պահպանվում է առ այսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով Ծաղկազարթի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրհնության օր։ Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փավստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ Արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր եւս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, եւ նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով Հենց այս գիտակցումն էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեկին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցի մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրտնության կարգին։ Մանուկների օրտնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունեինք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին եւ նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել եւ դիմավորում էր Քրիստոսին Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմել շփվելու մանուկները եւ քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը եւ իրենց աշխարհընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ որ գիտակցում են եւ ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթն էր, որ เป զի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները եւ անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթն էր։ հայարակելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով դաստիարակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, եւ հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգեվորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները, եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը։ Դարեր շարունակ կառուցող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները՝ երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն եւ դաստիարակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցել ու շարունակում է փոխանցել նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկությանն առնչվող քրիստոնեության կարևորագույն նույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ ռաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ, եւ այն մանուկներին վերաբերվող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։ Հայոց եկեղեցում ծիսակարգերը իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ձեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար կամ նրան որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-քի կարգի, ծիսակարգը, պսակադրություն, հուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-քի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարհվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ մկրտության Սուրբ Ավազանին ընծայաբերում ենք մանկանը խորթանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին եւ ասում է՝ «Այ հիմա Տեր կարող ես արցակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը»։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկ ոլորտները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս Պարս ուղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը։ Նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը։ Իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեծ տարիքում Քրիստոս բառացիեր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այդ խոսքերը ուղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որ เป զի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի parzamtությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։ Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք, սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը ճարից է, հաճախ ենք լսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկանցնվելու եւ ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ արարքին դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը եւ նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս արծը հավանաբար իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։ Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ եւ երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի եւ կանգնում է այնպիսի մի արարքի արչեւ, ինչպիսին ղիության արեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անեանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետեւ ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը եւ կապ չունի երեխան 7 ամս ֆրանսիական լույս աշխարհ եկել է, թե ճարակամ ձեռքով հղություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը։ Մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ եւ այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդհանուր առաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր քարոշչության ընթացքում։ Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կափառնայում եւ երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում։ Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը, եւ երբ նստեց, կանչեց 12-ին առաքյալներին ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը եւ բոլորի սпасավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ ու նրան իր գիրկն առնելով ասաց ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, եւ ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին, եւ եթե պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հորկամքով է, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սամնավորվել էր, շունչ հոգի ստացել եւ ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արխայությանը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ Տեր Արարատ Քահանապողոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեսեդ կհանդիպենք